Nun bada zer? Zigaretak eskuz biltzen dutugunek eta petar egileek OCB paper marka ezaguna zaiku. OCB marka bolore familiana da. Mila sortzihun eta hoitabian, familiak sortu zian paper enpresa hau, zigarreta paperan bezala, tiaen papezko sakutak eta imprimatzeko paper berreziak ekoizten zutian. Belhainaldiz belhainaldi, bolore semek, enpresa beheneskietan hartu die eta garatu. Hots, entrepreneur de la kohojeta idia, zer den entrepreneur espitu hoi, bolore familiako batek esplikatzen deiku. Le sens entrepreneurial en un mot, c'est avoir le courage et l'énergie du développement. Cela suppose une capacité à savoir saisir très rapidement les opportunités. Eta delako opportunité hoien baliatzen goizik ikasi du familiak esen Rothschild bankoai harimatu behitzen, papeetik hatago juiteko eta juntzen alde guzieta. Hala nula, itxas untzi egiten dien garaioetat, asuantzetat, behoen babes izan den edo hobenian den generalien e parte beita, italiako bankoetan edieiten da, ardu negozioetan publizitatian avraz agentzian eta egaltaketa egile den CSA agentzian. Vivendien etxene badutu tiantio ederak eta azkenik telebista eta telefonika mundian e dugu. Ez da dudaik hainbeste lanei bu emaiteko, kalitate handiak behar diela, bena bein zaun bolore nausi handia gizon apala da. Ez da kalitatetaz espantoka hai, baizik eta nahiago dutu behe defautak aitortu. Têtu sûrement. Deuxième défaut sûrement euh, trop gentil. C'est vrai, un peu gentil, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup de ce que font les gens. nun eta eraiteko manean Afrika osua be eskudian. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Boli Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Madagascar, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, estatu guzi hoietan izaten ahaldien tren linea eta portiak beanak dia. Hots, gune hoietan oetan egiten dien merkantzia hat hunatak kontrolatzen dutu gizon botx hunek. Bena, bena, bena. Beti etika humanista batekin. C'est l'acceptation de l'autre dans sa différence. C'est bannir les complexes de supériorité, bannir l'arrogance. C'est le respect du client c'est le respect du pays qui nous accueille. Eta zeluko bortak zabaltzen deitzon etikahunen bermatzeko idiak edo konkurrentak agertzen zaitzolaik bebuiai galtozka hasten da. Si le voisin arrive à le faire, si le concurrent arrive à le faire, forcément moi je dois y arriver. Comment je peux y arriver E Il y a eu euh, des activités de renseignement qui ont été commandées par le groupe Bolloré auprès d'une société de renseignement paramilitaire pour euh, obtenir des informations pour euh, déstabiliser. Enpresa sortzaile hunen apetitiak ez dumugaik, portu eta tren bideen jabetzaz gain, Afrikako luretaz jabetzen aida. Laboai seher lurak elk eta palma olioak lanta. Laboai tipi ohiak behelangile bilhakaziz hilabeteko beroita hamar euroko soldataen truk. Lauantxako lurak etzaitzo aski Afrikako oihanen tipiltzen e badabil, erana denez erreserba babestietan hausarki sartuz, normalki emuhoik, kontrolatuik dielaik. Normalki. Les contrôleurs n'ont pas de moyens de locomotion pour aller vérifier les zones qu'ils doivent contrôler. Alors ils font du stop et les seuls véhicules qui passent par là, ce sont les camions Bolloré qui vont aller exploiter le bois. C'est quelqu'un qui casse même les initiatives, les investissements que les Gabonais veulent faire. Vous ne pouvez pas réaliser un investissement au Gabon sans avoir le parrainage de Bolloré. C'est un mafieux, il gagne de l'argent sur le dos des gens. Il n'apporte pas de véritable valeur, il ne crée pas de richesse. Il se contente de piller. Bena jeloskor hitz behar saye. Vincent Bolloré est un des grands industriels je fais honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré.